Unit 7 Describing Abilities การบอกถึงความสามารถ I can do it ผมสามารถทำได้ I cannot do it ผมไม่สามารถทำได้ You can do it คุณสามารถทำได้ I give up ฉันยอมแพ้ Don't give up อย่ายอมแพ้ Try it again พยายามอีกครั้ง I couldn't understand it ผมไม่สามารถเข้าใจมันเลย I'm afraid I won't be able to go ผมเกรงว่าผมจะไม่สามารถไปได้ Can you play any musical instrument คุณเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้าง Can you drive a car? คุณขับรถยนต์ได้ไหม Do you think I can do it? คุณคิดว่าฉันสามารถทำได้ไหม Of course you can. แน่นอนคุณสามารถทำได้ If I can do it, you can do it too. ถ้าผมสามารถทำได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกัน Believe me, it's not that hard. เชื่อผมเถอะมันไม่ยากอย่างนั้นหรอก You can do it just as well as I can คุณสามารถทำได้ดีเช่นเดียวกับที่ผมทำได้ Can you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Of course I can แน่นอนผมพูดได้ Just a little แค่นิดหน่อย Not very well ไม่ค่อยดีนัก Not at all ไม่ได้เลย It's my native language. มันเป็นภาษาประจำชาติของฉัน I was born in America. ฉันเกิดที่อเมริกา How well do you speak Spanish? คุณพูดภาษาสเปนได้ดีแค่ไหน Pretty well. ดีมาก Quite well. ดีทีเดียว Are you good at math? คุณเก่งคณิตศาสตร์ไหม Yes I think so ค่ะ ฉันคิดเช่นนั้น No not really ไม่ค่ะ Will I ever learn to speak Japanese ผมจะเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหม Of course you will แน่นอนคุณจะเรียนได้ You're getting better all the time คุณจะพัฒนาดีขึ้นตลอดเวลา